попри важкий туман, що виринав пасмами з за бар'єра. Краплі тут таки примерзали і утворювали слизький наст. А коли вітер повернув зі сходу, дощ перейшов у рясну крупу. Собаки сковзалися і відвертали морди. Мансен певний час мовчки підтримував нарти за обмерзлу дугу та небовом попросив до дуги матроса, а сам рушив поперед собак. Побачивши господаря, тварини трохи підбадьорились і перестали відвертатися від круп'яного поземку та косувати на страшний бар'єр, який то шкірився до них порожнім зуб'ям провалом, то знову кудись відступав невидимий і таємничий. Коли б це помітив доктор Марш, майнуло Булатові, негайно звелів би кинути собак. Але начальник сьогодні йшов попереду. Знову пустився дрібний дощ який невдовзі змінився снігом, бар'єр кудись пропав, і Булат марно вдивлявся ліворуч. Ах! Раптом почувся розпачливий крик, аж Булатові впало серце. Та він спробував заспокоїти себе. Я ж іду проти вітру. Начальник професор наказав шнур, почулося спереду. Булат розшукав линву і повіз михцем глянувши на одометр. Лічильник показував 271 ярд. А здалося 5 тисяч, мимоволі відзначив матрос. Усе в світі лишалося відносним. Коли він знову дочекався март, сніжно-круп'яний поземок уже засліплював очі. Собаки ледве встигали за крайніми людьми хоч Нансен теж підпрігся до рудого ватага пірі, який помітно кульгав. І коли Булатові забракло сил підпихати, Нансен спинив собак. Що сталося? хрипко спитав Булат. Ескімос усівся на вилку одометра, покинувши собак, які теж лежали. Пірі на лапі кров. Дощик дуже-дуже поганий, збиває на лапі собаки кров. Так це ви самі спинили? запитав Булат. Ми самі. Нам син виразисто вдарив себе рукавицею по голові. Містер начальник професор спинили. Привал? Не знаю. Усе довкола огорнув сніг, і доводилося вірити на слово. Та невдовзі підійшов доктор Марш. Він тримав лижі в руках і кульгав на ліву ногу. Неможливо йти, озвався марш до Булата. Тур упав у якусь яму і потяг за собою мене, місіс Уілсон і вашого француза. Знову ця нещасна кет. Але для неї день виявився просто днем другого народження. Впала на ноги і не пошкодила забитого плеча. Нансен, їдемо назад чи пересидимо? Пересидимо назад, відповів Нансен. Марша здивувала така химерна комбінація слів, і він спитав Булата, як ви, містере Матроуз? Я згоден з Нансеном, заявив Булат. Він збагнув думку ескімоса. Треба повернутися назад. Там легше пересидіти навіть ураган. Ями для наметів готові. Булат подумав і вирішив сказати маршеві й те, що його останнім часом найдужче непокоїло. Ми надто пізно стоїмо. Якби сьогодні вийшли раніше, а то вирушаємо саме тоді, коли починається негода. Сьогодні б однаково нікуди не дійшли, заперечив американець. А взагалі окей, маєте слушність. Принаймні от цього не було б. Він ворухнув кульгавою ногою. А як Тур і Жак Антуан? Вони розмовляли, схилившись головами до нарт, що захищали їх від поземку. Незабаром Ескімос розвернув запряг і повів його в руках. Сніг уже попригортав учорашні ями до половини, але заклякнути не встиг, і намети поставили досить швидко. Хоч Криголам так більше й не озвався, люди були певні, що їх не віддадуть на поталу цьому шаленому материку.